Stanari razgovaraju i govore o tome ko su danas stanari, kako stanujemo i šta znači stanovati danas. Stanar. Zajedno promišljamo i artikulišemo stambene politike. Radite li i kako živite? U kakvom su stanju vaše kuće i stanovi? Da li ste zadovoljni? I ko vas to pita? 26. januara 2017. godine razgovarali smo sa Anom Đokić i Markom Nilenom, arhitektama i saradnicima grupe za konceptualnu politiku i Kuda.org, koji žive između Beograda i Rotterdama i deluju pod imenom Stealth Unlimited. Njih dvoje su jedni od osnivača platforme Kog grad, koja je pokrenuta 2010. godine u Beogradu, S idejom da javni dijalog o razvoju grada treba da budu uključeni svi građani koji njemu žive, odnosno da razvoj grada ne može da sledi prevashodno privatne interese uskog kruga pojedinaca kako je to danas prevlađuća praksa. Kao stelt, učestvovali su u pokretanju inicijative Pametnija zgrada, koja je kolektivni projekt nastao s namerom istraživanja i proizvodnje novog modela stanogradnje, zasnovanog na principima oduživanja građana, dostupnosti i kolektivne samogradnje, za veliki broj ljudi koji nemaju stan, niti ga mogu steći pri sadašnjim nepovoljnim tržišnim uslovima. Oni su takođe i članovi organizacije City in the Making, grad u nastajanju, u Rotterdamu, oblast njihovog interesovanja su arhitektura, urbana istraživanja, vizualne umetnosti, aktivizam. Sarađuju sa brojnim grupama i pojedincima. Sa Anom i Markom razgovarali smo o steltu, o načinu na koji generišu interesovanja i probleme u svom radu, o politici njihovog mišljenja i delovanja – iskustvima na planu udruživanja i samorganizovanja građana na distanci od države radi rešavanja problema s kojima se suočavaju. first maybe it would be good to to repeat or, or to or to tell you uh, that's why we invited you. I mean, we know each other from before and we work, work together, but within this local politics, our project and urban self management, that you know how it started with uh, Stanar, Bilten, mm-hmm. and yeah. with work in a, uh, in a uh, mesne zajednice and with people, like initial, initial idea to invite together neighbors and people to talk about the problems that they and we are facing regarding the, the housing and maintaining of, of, of buildings. This lasts now for third year, treća mm-hmm. godina, mm-hmm. And it, it changed. So it was for us both uh, process inviting neighbors and reactivating mesna, mesna zajednica with the boards which are exclusively political parties, which is, is problematic and one of the reasons why they're dysfunctional for the people uh, we tried to and open those those questions but maybe people saw it more as a cultural events in their neighborhood. In one moment, we realized that we still have a problem with housing and with mesne and with local governance, and that we are those people who want to continue to deal with those issues while inviting the, the, the others. But invitation and work with, with people was in in one moment not uh, the most crucial, mm-hmm. but to see what people who wants to do something, what what can we what can we do. So this another track we we called uh, međuorganizacijska komunikacija. Mm-hmm. That's mm-hmm. among among us. Yeah, yeah, You know how to see how people are working and also to tell to have some some kind of a uh, trace about about it. That's our that's that's our idea with this mm-hmm. this um, we call it another track or also one of the track of of, of, of local politics, and. Um, since since two of you are here, but we are talking about your other projects, uh, associations, and and and work. We thought it would be good to to start with Stealth mm-hmm. Unlimited, and you tell us um, what is it? We mm-hmm. actually you yesterday you yeah. reminded us that it's not yeah. registered like uh, for, formally, yeah. but how how um, how you uh, uh, how would you explain mm-hmm. kako biste objasnili mm-hmm. to što radite what you are doing uh, while being stealth mm-hmm. um, in which way uh, or this is this maybe more recognizable pitanje uh, Eh, koja je vaša politika, mm -hmm. kako biste okay. definisali? Dobro, možda prvo za početak da kažem da je bitno da smo mi arhitekte po profesiji, znači nismo ne, nismo ne dolazimo iz polja društvenih nauka i, i mislim to je bitno za početak stelta u stvari. Uh, E, nas dvoje smo, e, Stealth je, smo krenuli 2000, 2000. godine i Stealth jeste registrovan kao naša, naša, kažem, firma, ali u stvari ono što je interesantno da je Stealth e, u stvari neka vrsta mini zadruge. To je jedan stariji način organizovanja u Holandiji gde se ljudi koji su obično kao slobodni strelci <laughs> funkcionišu, udružiti se, postoji nešto što se zove Matshub, što, što u principu, ka, how would you translate this? It's a Zatruga, but it's in this case it's a Zatruga with only two members. Two members which have, uh, according to Zatruga principles, have uh, equal share in that what they uh, what they I have. to obično equal, equal say. And uh, um, in Holland, Zadugas can be um, can be uh, profitable entities. It doesn't have to be non for profit. Like most of the Zadugas actually had the intention to be a sort of a firm, but this firm which is like collectively owned. Of course, it's a little bit funny to have a Zaduga with two members, but that's the minimum <laughs> which we can have. A Zaduga with one you cannot have. I obično koriste advokati, zubari, doktori koji imaju zajedničku praksu, onda imaju koriste neki zajednički prostor i to onda se oni udružuju, ali svako u principu znači dolaze kao pojedinci koji znači sa tom nekom zajedničkom telu. Kad smo se mi registrali, mi nismo mnogo razmišljali o tome, to je kao bio neki ono logičan način, ali onda je postalo interesantno kasnije kako smo počeli da se bavimo drugim stvarima, kad smo u stvari saznali, ono nek, neki način otkrili da je u stvari to neka mini zadruga koja ima sa, sada samo dva člana i mi verovatno i neće, neće rasti taj broj. Ove, ovaj, a kada smo kret, kretali, u stvari naša ideja je bila na neki način da pošto nismo mogli da razmišljamo verovatno tada na drugi način, da krenemo nešto što je kao arhitektonska praksa. Međutim, vrlo brzo nam je postalo jasno da to u stvari nama ne igra, da, mi ni, da nama u stvari to ne treba. Prvo, zato što smo bili zainteresovani za potpuno drugačiji teme, način rada, od toga što rade regularno arhitekte. I naš početak je u stvari bio istraživanje koje se bavilo ne, neformalnom i nelegalnom gradnjom u Beogradu. To je krenulo od moje ono, master, ne, master teze koju sam radila u Amsterdamu i u stvari kroz to istraživanje je na neki način se formiralo i to neko naše osnovno interesovanje u stvari gde je uh, smo mi postali zainteresovani za to prvo s jedne strane zašto uh, naša profesija, arhitektura, urbanizam nije u stanju da se uopšte nosi sa time što, ljudi, što su ljudi radili 90. godina kao nešto što se pojavilo kao rezultat jednostavno reakcija na ono izostanak e, dru, dru, ono društvene neke odgovornosti u tome šta se šta se dalje sa gradom dešava. Uh, uh, jedino na što se ono kao profesija bila spremna neko osuđivanje toga, a mi smo ono bili u fazonu, a zašto bismo mi te ljude koji su sad uh, sebi ono rešili stambeni prostor, a to je sad jedini način na koji su mogli bio neki nelegalni, <laughs> zašto oni trebaju da budu osuđeni? A koja, su, koja je to gradnja bila ta nelegalna? Na što pa, na primjer, na dogradnje, na dogradnje, na dogradnje ili uh, ono, na periferiji su nastali čitava, čitavi, ono, čitava nova naselja. naselja Eh, uglavnom, zvuk, eh, uglavnom kao rezultat onog izbeglica koji su dolazili, ali ne samo to. Mislim, i Kaludjerica u Beogradu je rezultat nečega mnogo dužeg jednog procesa i ovo je samo u stvari bio nastavak. Primjer, Kaludjerica, kao to najveće divlje, nadam za ovoga, najveće divlje naselje na Balkanu, mada ja mislim da sad umeđu vremena ima i mnogo većih naselja, ono, ne samo kod nas, nego i kad pogledaš, eh, Tirana je dve trećine divlja gradnja. Ove, ovaj, je, je tada gledano i u stvari u principu i manje više do nedavno gledano kao zelena površina e, koja tamo negde na periferiji Beograda postoji, u principu ono živi 30.000 stanovnika zvanično, a ne zvanično je pitanje koliko. I mislim, nas je s jedne strane zainteresovalo to, znači nemogućnost profesije da se nose s tim, a s druge strane kapacitet ljudi u stvari da nešto urade, a to je, ne postoji, nije kanalisano jednostavno. Ne postoji nikakav sad neki e, okvir e, niti pravni, niti zainteresovanost države i društva da sad da neki okvir u kome bi sad ti ljudi mogli da nekako funkcionišu i ostvaruju to svoje pravo na stanovanje ili kako god. I onda smo se mi za to zainteresovali. Na početku je to bilo istraživanje, bukvalno fenomenološko istraživanje. Nas nije interesovalo, što bi arhitekte obično interesuju, zašto je to naše istraživanje koje se zvalo Divlji grad. Njima bilo interesantno, na početku je uglavnom bilo to formalno, kako to izgleda. Nama je to bilo najmanje bitno, nama je bilo bitno kako to funkcioniše, koji su neki mehanizmi, Uh, eh, uh, zašto, kako su ljudi, na primer, izgradili uh, ne znam, da, negde neke nadogradnje ili jedna od, jedan od tih fenomena koji je tad bio najinteresantniji što je bila ulična prodaja i ta neka evolucija od ljudi koji su se pojavili sa kutijama i prodavali na ulici nešto do toga da su sad tu nastali kiosci koji su bili prvo neki ono koje je grad izdavao čak ljudima i onda posle neke te ozidane, nazidane zgrade gde su čak gore sad neki ljudi živeli kako sad je se, se sve to dalje razvijalo. One of the reasons why it was so interesting to look into these mechanisms, how uh, this sort of wild city develops, is because it works completely opposite from that what till that time was functioning in the textbooks for let's say architects and urban planners because that profession looks you know looks top down looks from the large entity and then derives in the end to uh, to the small scale up to if you're an architect the scale of the, the detail uh, one to five or something crazy like that. And this worked exactly the other way around. So this looked from what's the logic of the small scale of like why is it smart to set up my kiosk or start to sell cigarettes here at this road crossing, and from there on something started to form, started to to come together, started to change the physical uh, structure and appearance of the city. So it worked exactly opposite from how we in way had been trained. And that was for us fascinating to start understanding it. So not like many of our colleagues to immediately say like this is crazy and it cannot work like that. We could see that it worked, and now to understand along which lines this works and what is the logic and can we can we take something from it instead of trying to simply block it because we recognize that there is a lot of energy in this and that energy is, is, is also good energy if you know how to deal with that. So that was our, uh, our outset at that moment. Да. Може само ще е битно да кажем да се то сведеше 99-те, 2000-те години. Значи той е taj neki 2001 I zajedno smo, mi, mi smo na tome zajedno radili sa Ivanom Kucinom koji je tada bio na arhitektonskom fakultetu u Beogradu i sa Milicom Topalović. Onda je ona isto došla u Amsterdam gde smo mi radili taj zajednički master to master tezu koja se zvala Divlji grad. I, I onda je na neki način smo mi pokušali da radimo zajedno, međutim u nekim onom trenutku negde 2004. godine smo shvatili da ne možemo da, da nastavimo tu neku zajedničku saradnju i onda odatle, od tada dalje Markija radimo uglavnom samostalno. Imali smo uh, Mislim, samostalno u smislu da smo mi stealth, a da sarađujemo sa ljudima na različitim projektima, vezano za zajednička interesovanja. U tom nekom periodu, na početku, ono što smo mi, e, da kažem, neka fascinacija je bila o tome kako sad ta neka samorganizacija funkcioniše i kako tih nekog, tog sad mora nekih ono malih aktera, šta su oni sve u stanju da, da urade. Međutim, u jednom trenutku, negde 2005. 6. Eh, dolazimo do toga da u stvari eh, vidimo limit svega toga, u stvari ono što počinje nas da interesuje, gde je sad taj neki kolektivni emancipujući aspekt svega toga. Znači, do tad su, znači, ljudi su rešavali svoje stambeno pitanje, neke, ne kažem, neke ono, lične, pojed, kao pojedinci su jednostavno funkcionisali, onda od to, tog nekog trenutka nama postaje bitno a kako sad to more individua na neki način, kako se stvara neki, neki novi kolektivitet, kako se stvara znači, ne, i mogućnost za neku promenu od ozda, da znači ti sad moraš da se udružuješ. I to je ono što smo mi shvatili da apsolutno je nedostajalo i u na primer, kada posmatraš sad sve te neke razne nadogradnje, ne znam ono, znači tu su sad neki pojedinci se javili koji su nešto rešili sebi, ali kako sad, znači koji potencijal sad nekog zajedničkog delovanja. I od tada u stvari, pa do sada je u stvari to neko naše osnovno interesovanje kroz sve stvari koje smo radili, znači gde se javljaju ta neka udruživanja ljudi da bi sad napravili neki pomak i da bi, znači ne kao neka emancipatorska praksa zajednička, uh, Ove, I tu možda dolazimo do tog pitanja gde se sad ti vidiš naš tu politizaciju. Ove, sad o tome možemo da pričamo naravno u, <laughs> u različitim pravcima. This is um, that was something which was very strong in the start of our practice, but I think now more and more uh, what you call this uh, politics of the practice actually uh, they um, they emerge in the collaboration. It's not something which we so much push upon, but which basically come, they, they, they arrive, they derive when we start to work together uh, with other people. So it's not so much that we have that and are, uh, you know, are, are bringing that onto a certain collaboration, but it comes from that collaboration. I think that's a slight shift of perspective. No. Of course, we are still doing partly our work, which we see as very much our own uh, things which we are driving, uh, which we are pushing out. But more and more, actually, what we do is part of collaborations, and then it emerges there. And then it very much depends on context, on specific groups, on the society in which you are, because we are both in, uh, in the Netherlands, in Serbia, but often also in other countries. Like in the last years, we've been working in Italy, we've been working in, in Austria. And each time, um, it, something else comes out of that collaboration, and that politics slightly shifts. In that case. Možda još uh, jedan deo koji je možda bitan na, za početak je da smo mi kada smo krenuli krenuli sa tim i to istraživanje o divlji grad je bio, bio da kažem, neki ono kao temelji <laughs> od kojih smo krenuli. Ove, ovaj, I bavili smo se takvom vrstom istraživanja nekoliko godina, negde do 2005. 6. E, onda, u stvari, šta se dešava? Što je mislim, bio s jedne strane možda i neka naša namera, s druge strane nekako se desilo. Uh, da smo više e, bili pozivani da se bavimo nekom vrstom kustovske prakse. I onda se desio taj neki prelaz gde smo mi od toga, znači mi smo se bavili istraživanjem divlje granje u Amsterdamu, smo se na primjer bavili uh, uh, istraživanjem uh, neke privremene upotrebe prostora kao neki katalizator za mogući drugačiji način razvoja grada. Uh, I to je bilo isto jedno veliko, dosta veliko evropsko istraživanje koje je bilo nama dosta značajno zato što je nekad ta, tu metodologiju, da kažem, smo razvili, načina posmatranja i svega toga. Ove, ovaj, međutim, onda kad smo ove, ovaj, dobili te pozive za, za te neke više kao kustovske projekte, e, to je bila prilika da na neki način to što smo mi saznali i ne samo što smo mi saznali, nego što smo i neke druge primere videli pokažemo, znači drugima, znači da otvorimo ta, ta, ta neka naša, da kažem, e, saznanja drugim ljudima kroz izložbe, kroz publikacije i to je jedan od prvih nekih, da kažem, tih većih je bilo 2008. kada smo bili kustosi Holandskog paviljona na, na Bienalu u Veneciji. I tu je u stvari bilo interesantno zato što je to bila, mislim, mi smo to uzeli kao priliku za neko preispitivanje same arhitektonske prakse odnosno šta je to nešto što je dominantno, šta se radi. Dobro, tad je bio holandski paviljon, ali to, da kažem, bilo vrlo slično svuda po Evropi, znači bio je, bio je boom gradnje, e, malo, baš ono, u tom trenutku kad se, kad je, kad se paviljon otvorio, je, je, su Lehman Brothers pukli, znači krenula ono zvanično ekonomska kriza, mm -hmm A u stvari u tom pripremnom periodu smo mi osjećali da jednostavno da to neki nagovešte da će se to desiti, ali još nije bilo to potpuno jasno i onda smo mi u stvari predložili da se u paviljonu diskutuje to šta bi u stvari arhitektonska praksa trebala da radi i ne samo praksa nego u stvari obrazovanje zašto bi trebalo da obrazuje ljude. I onda smo postavili nekih pet tema koje su nama bile bitne. Tema, ono kao globalna tema tog bijenala je bila arhitekt, arhitektura, van gradnje, odnosno dalje od gradnje. I onda smo mi u stvari postavili pet nekih pitanja, odnosno tema. Jedna je bile, bile, prva je bila uh, uh, how we work, kako radimo. I naš je, naša je uh, predlog bio u stvari to je neki kol, kol, kol, saradnja koja preskače sa tu neku ideju individualnog genija. E, druga je bila e, ne znam sad, druga se bavila uglavnom ekonomskom stranom, e, treća se, ba, u stvari ta neka, da kažem, društvena odgovornost, treća se bavila ko su klijenti arhitektama, taj, znaš, ono, kao, većina je, ono, ljudi radi za klijente kako god im dođe, ko im dođe, oni koji imaju pare, a ko ima pare, ima 5% stanovništva. Kako sada, u stvari, možeš da radiš sa ovim ostalim ljudima koji nemaju sredstava, uh, za da tako nešto. Onda četvrta je bila uh, to Beyond Artifact, znači dalje od, od tog nekog fizičkog uh, uh fizičkog delovanja i peta je bila vezana za temu sustainability, šta je to, održivo. What it takes to make and unmake. Da, da, i izvan znači u principu konzervativni koncept šta je, šta je, šta je dalje, šta znači kako možemo dalje da But what I would like to add is that uh, it was for us very important experience in how to work with people also. Uh, First thing is that uh, we decided not to make that what was more or less expected, to make exhibition about uh, somehow uh, Dutch design and architecture, because that was, is what the biannual is for. We managed to shift this whole idea around. We're not going to do that. But then what are we going to do? Um, we decided to, uh, to make this into a program of discussions, of roundtables, um, so basically, to generate the content of that what is to be shown during the biannual, which was very risky, also very risky for the commissioner. You know, like it was a risk to go that path. We called together uh, a group of uh, of people to co-edit this with us, and then we had this massive program of talks and discussions going on, like uh, during uh, during five days or something like that. Mm -hmm uh, from the start of the morning till the uh, the end of the day, and that all was generated there, the content. Um, so it also learned us to trust to go into processes where you don't know the let's say the artistic outcome uh, in advance. You know that something is going to yeah you you don't know exactly what is going to produce. You, you know that something will come out of it, but you have to trust basically on your collaboration with a number of people that that something which comes out is good enough. We understood quite quickly that you have to go beyond the space which is given to you in your traditional role. Da, ono što sam ja htjela da, da kažem da je taj neki kustoski deo, znači krenuo negde 2006. 7. 8. Između ostalog i Lost Highway ekspedicija je isto bila jedan od, od tih, da kažem, ključnih momenta ovaj, to, te neke ono, saradnje sa grupom ljudi, da kažem, konceptualizacije sad tog, te, tog čitog putovanja. I onda znate vi, znači, da. Dobro. Da. O, um, Volili bi da čuvali. A, da, pa dobro, to je 2006. nas osmoro uh, i organizovalo School of Missing Studies, uh, škola nedostajućih studija koju između ostalo pokrenuo i Srđan Jovanović Ajcov iz Novog Sada i mislim iz, iz Njujorka sada, <laughs> poreklom iz Novog Sada. I Vanja Kucina iz Beograda i nas dvoje i po, pokretači na početku su bili Marijatica Potrčik, Young Park, uh, uh, i Azrak Šamija iz Sarajeva, odnosno Graca, odnosno sa MIT-a. I ne znam ko je još bio još neko. Ove, smo se neki sticam okolnosti smo se skupili i onda je skupili... A, Back from the Pole. Ne, they were not no, lost private creation. A ne, ne. Su ljudi uglavnom bili iz a, polja arhitektonske prakse. Jeste, i umetnički. I da, i umetnički. Da. I ovaj, u stvari to je bilo interesantno zato što su Marijetica i Kjong kao ono najpoznatiji iz te grupe su u stvari bili dobili poziv da prave izložbu u Ljubljani koja je trebala da se bavi zapadnim Balkanom, a oni su 2005. godine išli na neko putovanje, ono, po bivšoj Jugoslaviji, u Albaniji su isto išli. I, ove, ovaj, i o, bili su toliko entuzijastični oko svega toga, onda smo krenuli da pričamo o, o, o, onda su oni hteli da pozovu druge ljude da im pomognu u svemu tome. Međutim, kad smo krenuli da pričamo o izložbi, nama, mislim, meni i još ono, par nas smo bili u fazonu kao šta, mislim, ta izložba, o čemu se radi, zašto bismo, zašto bismo mi uopšte pravili tu izložbu. U stvari, to vaše iskustvo od putovanja je nešto što je bilo jako interesantno, zašto mi ne bismo u stvari napravili putovanje, zašto ne bismo napravili umesto exhibition, expedition. I ovaj, ta je se ideja razvijela, u stvari, to putovanje bilo krenulo od Ljubljane, završilo se u Sarajevu, devet gradova, 27 e, dana, dva dana u svakom gradu i jedan dan između putovanja. I ideja je u stvari bila da se na neki način taj program samo organizuje, odnosno da imamo, da kažem, saradnike i partnere u svakom gradu, i ovde je bilo kuda i ovde smo se bili svi skupili, koji bi predložili neke elemente tog programa, a onda bi ovi putnici, <laughs> da kažem, i oni bi isto predlagali neke elemente. Imali smo otvoren te neki uh, agendu na, na, na, imali smo web stranicu na kojoj su onda ljudi predlagali i tako se na neki način sklapala ta, ta čitava priča. Ove, ovaj, i, čit, I stvar je organizovana skoro bez ikakvog budžeta. Bio je neki mali budžet koji je dalo Slo, Slovenačko ministarstvo kulture, a sve ostalo bilo samorganizovano i svi, mislim, ljudi su koji su učestvovali su ono, sami plaćali svoj put i sve. Ove, ovaj, Nego da se vratim sada, znači dobro, taj se kao neki da kažem kustos ili organizatorski deo, pa, se, pa je bilo to Bienal u Veneciji i onda ne, 2011. nam je bio isto jedan, u, radili smo razne neke druge stvari umeđu vremenu, ovaj, da ih sad ne nabrajam, e da, možda je u stvari bitan moment. 2009. smo bili i Bienala u jedne od epiz, tri epizode Bienala u Tirani. E, I tada smo u stvari krenuli sa onim istraživanjem City Slog koji je kasnije, iz je kasnije isto i proizašao i cement i aukcija koju smo radili ovde u Novom Sadu. A to istraživanje je u stvari krenulo tako što smo mi bili pozvani da radimo e, na neki način e, da se osvrnemo na nagli i nekontrolisani razvoj Tirane ali kako mi nismo znali skoro, <laughs> skoro ništa o Tirani, bili smo pre toga dva puta, ali ono kao tri dana, onda smo mi shvatili da bi stvari bilo najinteresantnije staviti taj ra, ra, razvoj Tirane u kontekst gradova u okruženju. I onda smo krenuli da radimo to istraživanje koje se zove City Slog, gradski registar, gde smo putovali nekoliko nedelja i pravili intervjue sa ljudima u, u desetak gradova, Skoplje, Priština, dobro naravno i Beograd, imali smo i neke podatke iz Novog Sada, pričali smo ljudima iz Zagreba, iz, iz Pule, manje više ljudi koji smo znali, Podgorica, Kotor, uh, i, uh, i onda smo u stvari uh, istraživanje bilo, pitanje je bilo svima postavljeno šta je bila uh, u poslednjih godinu dana, šta su bile neke ključne promene u vašem gradu. Uh, Eh, eh, bili su arhitekti, urbanisti, umetnici, pisci, novinari, ono, su bili ti neki, da kažem, ljudi koji smo intervjuisali. I, eh, i s jedne strane bilo interesantno što je svakome bilo ono jako teško da se ogradi na tih godinu dana. Ali smo, ono što smo uspjeli da izvučemo su bile neke ključne teme i tada su, mislim i neke od tih tema su i dalje jako bitne, ali mislim da se razlikuju od onoga što je sada ovaj, uh, E, predominantno bilo je to ono kao neka, bio je i dalje trajao to neki bum gradnje, ali se očigledno je i on, već je to bilo 2008. 2009. padao ovaj, neki ti prvi mega projekti su se pojavljivali Ovaj, tad se, na primjer, Luka Beograd je, je kao neki veliki projekat se pojavio, pa ovo isto u Prištini neki, neki 45 strata sprata, neka ogromna kula, pa ne znam, e, Skoplje. Skoplje je bio nagoveštaj da će krenuti ovo sve što, što je posle, posle izgrađeno. Ove, a s druge strane, znači, ta je neka ono, real estate boom, pa privatizacije i dalje su trajale, mm uh, i dalje ta neka ono, odvojenost arhitektonske struke od svega toga što se dešavalo, ali nešto što je bilo početak u začecima i, možda, i tad u stvari najdalje od, doguralo u Zagrebu je bilo to neka aktivi, aktivisanje ljudi, samoorganizacije, aktivisanje ljudi po pitanju tih nekih uh, gradskih tema i pravo na grad je tad bilo baš u jeku nekih onih svojih akcija Varšavska je bilo protesti u Varšavskoj, pa prvi protesti u u Skoplju vezano za... Prvi, da, ono, duže vremena, posle toga nije bilo protesta vezano za ovaj za te ideje gradnje u Skoplju. Bio je Peti park u Beogradu, e, u, u Puli su bili isto aktivni, ako Muzil je krenuo i njihove novine, e, znači te neke bivše vojne zone. I I, I nama je to bilo ovaj, jako bitno, to istraživanje, zato što smo na neki način shvatili koliko su te teme slične e, e, i u stvari taj neki začetak tog nekog samorganizovanja bio jako inspirativan i kad smo završili to istraživanje i čitavo to bijenale, to je bio samo jedan segment toga što smo mi radili u bienalu. Bilo je sad i neki diskurzivni program i izložba i rad sa studentima, četiri neka dela. Uh, ovaj, kad smo se vratili, kad smo došli u Beograd, onda smo, u stvari, kao rezultat toga sa naše strane je, je proizašao ko gradi grad. A nama onda posle toga se sledeće godine, ne sledeće, nego posle dve godine desio jedan bitan projekat koji je bio u Bordeauxu, u Francuskoj, gde smo pozvani da radimo izložbu koja se bavila prošlošću, sadašnjošću, budućnošću razvoja Bordeauxa I onda smo mi, u a, kao neka ono light motiv koji nam je ponuđen je bio utopija. I onda smo mi uh, u organi... to je bilo zajedno sa arhitektonskim centrom Arke Nev se zove u, u Bordeaux ovaj, uh, imali smo sa njima jako mučan i težak taj <laughs> projekat ali jedna stvar koja je stvarno ono moram da idem ono kao i su super organizovali na početku čitavog tog procesa smo imali tri sesije gde smo sa ljudima iz Bortova pričali o tome šta je to za njih utopija vezano za grad i onda se ispostavilo da je njima u stvari utopija bio, da kažem, najveći ono na što su se referisali eh, je, je bio taj neki razvoj grada 60-ih, 70-ih godina gde su postali ti neki veliki projekti koji su imali neku tu društvenu crtu, ali su bili ono potpuno top down i čak vrlo centralizovani koji su dolazili iz Pariza i onda poruše, ne znam, deo grada i tu sad naprave nešto što je trebalo da bude emancipatorsko, ali na kraju u principu kad pogledaš i, i dosta i razbilo tu neku strukturu u tim delovima grade koji su postojali ranije i ti neki projekti su dosta i postali ono kao neka negativna slika grada kasnije. Ove, ovaj, međutim, šta se desilo? Da je nas u stvari u cijeloj toj priči zainteresovalo šta je taj neki utopijski uh, utop, utopizam koji dolazi od ozdo, gde se ljudi sad u Bordeaux organizuju uh, da opet to što sam rekla u ve vezi ovog uh, našeg istraživanja na početku, gde se sad oni udružuju. Gde se oni udružuju i gde u stvari postoji taj neki pomak od individualnog pitanja ka ne, nečem zajedničkom i, i onda smo mi u stvari pošli u potragu za takvim grupama u gradu i na početku su nam govorili kao ovi iz arhitektonskog centra. Uh, ma ne, pa to kod nas ne postoji. I onda smo mi kao, <laughs> mi u fazonu, pa nemoguće da ne postoji. Ove, I na kraju se ispostavilo da stvari smo mi uspeli da nađemo neki 15 različitih grupa od ljudi koji su se organizovali ono vrlo prozaično da ne znam tamo neke urbane bašte, na primjer. Pa, ali onda kasnije, kako smo dalje odmicali, smo nalazili grupe koje su se organizovale oko stanovanja i to je nas posebno zainteresovalo i u stvari uh, Eh, da kažem, to neko interesovanje posle toga se prelilo da, i u ovu našu ideju organizovanja u Beogradu i pametnije zgrade i svega toga. Pošto smo imali prilike da vidimo uh, te neke grupe koje su bile u začetku, kako one funkcionišu, kako, kako se okupljaju, šta su i neki pravni okviri svega toga. Ove, a kao rezultat tog svog našeg uh, uh, iz, istraživanja je u stvari proizlašla jedna uh, priča, ono, fikcija, novela, koja se bavi budućnošću grada 2030. godine, gde smo mi uzeli uh, e, uh, e, zanični, ono, taj neki dokument koji je plan strategije u stvari grada za 2030. godinu i na, na neki način smo zamenili aktere u svemu tome i u stvari taj razvoj grada zamislili šta ako ovi ljudi koji ovde postoje u stvari bi bili akteri te, tog daljeg razvoja grada, a ne sa neki veliki developeri koji dolaze sa strane, pare koje dolaze iz Pariza ili inostrane ili, ne znam, tipa Beograd na vodi, e, koji dolaze negde s polja. Pričali smo sad da. o steltu, o toj, isto da kažemo, istoriji vašeg, nekog kre, vašeg kretanja, jer onda, je od 2010. 11. dolazi taj, kažem, neki manji rez ili da. novi trajek, da se uspostave neke stalnije akcije ili organizacije i u Beogradu i u Holandiji. E sad, u skladu s tim, čemu ćete dati prednost? Pa dobro, to smo, mislim da to smo već rekli, da je s jedne strane bila ta neka frustracija, a s druge strane inspiracija <laughs> ovaj, za, za promenu ovaj, fokusa i načina, načina delovanja. Ovaj, a mi smo već tada, uh, mi smo već to 2010. krenuli sa grad i grad i to sam bila spomenula, mislim, kratko, posle tirane, kao manje više sticam okolnosti, zato što smo naišli na ljude koji su bili zainteresovani za slične stvari. I u stvari grad i grad je krenuo sa idejom da se da se organizuje jedan skup, to je bio pod tim nazivom ko i grad 2010. u junu, gde smo mi na neki način hteli da da ste, mislim, otvorili to pitanje kao i bio znak pitanja <laughs> ko grad i grad i bile su onda sesije različite gde smo hteli na neki način da vidimo koji su to sve akteri ovaj, od tih nekih ono, investitora, države i građana i uh, u stvari posle tog prvog skupa je bila jako dobra reakcija ono, ljudi koji su učestvovali i mi smo osetili da je to nešto stvarno što ima potencijal da se dalje nastavi, ali smo shvatili da taj deo građanskog, ne, gde se građani organizuju, Uh, I sad tu su bile, mislim, tad je bio peti park zona Zvezdarska šuma, te neke teme odbrana nekog javnog prostora. Ovaj, to nam je bilo najinteresantnije šta sad sa tim dalje. Uh, I onda u sledeće, sledeće godine, 2011. je bio sledeći skup. Mi do tad vidimo ko gradira kao to, jednom godišnje se nešto desi i sad mi to organizujemo. I taj 2011. je bio uh, uh, u stvari te sad gde se ljudi okupljaju, znači nekih 18 različitih tih inicijativa se pojavljuje. Mi smo to zvali, kako se zvalo? Summit... Uh, Fixers and enthusiasts. Da, da, da, majstora i entuzijasta, tako se svalo. Ove, I u stvari ideja je bila da se sad sve te neke male grupe i inicijative kada se sklope zajedno, što je u stvari to što smo radili u Bordeauxu, taj neki po, pojačivački <laughs> efekt se desi kada se oni sretnu i kada se vidi da, da je to sad nešto više nego jedna grupica koja radi nešto ovde i, i neka druga. Uh, I mislim da je to imalo taj neki efekat u tom trenutku. I ne, da su se tu neke grupe prepoznale, da su jedni za druge čuli i videli. I onda smo ovaj, nastavili 2012. sa tim nekim grupama, od tih, nekim, od tih grupa da radimo. Pa su, na primjer, jedna od tema su bili, bilo je, bilo je to neko odbrana javnih prostora dalje. To je bila jedna tema, bila je eh, ova gradnja oko e, onaj blok dole ispod Kalemegdana gde je trebalo da gradi na Be Beko, fabrika Beko, gde je Zaha Hadid radila onaj neki Aha. projekat i analiza čitavog tog slučaja gde smo u stvari na neki način mapirali kako se donose te neke urbanističke odluke, što je isto bilo jako interesantno i značajno i za analizu samog uh, ovoga Beograda na vodi. Pošto to se tu u stvari pokazalo kako se donose odluke, uh, E, koje su to institucije, gde mogu da građani neke svoje zamerke donesu i onda je to bilo i u stvari inspiracija za trenutak gde kad se pojavlja Beograd na vodi, kad izlazi taj generalni urbanistički plan posle dve godine kasnije, u stvari mi organizujemo tu sesiju uh, E, gde je stotinak ljudi učestvovalo u, u tim radnim stolovima da se naprave primetbe na, na Beograd na vodi. Tako da to bilo, bilo interesantno. I tad, 2012. i to je sad upravo posle tog Bordeauxa, smo mi uh, Uh, u stvari ta ideja postala još ranije dok smo mi sa Nebojšom Milikićem radili istraživanje u Kaluđerici koje je sad bilo skroz, mislim, nije skroz drugo nešto, ali nije bilo kao ko gradi grad. Ove, ovaj, mi počinjemo da pričamo o tome da je, bi trebalo da se bavimo stanovanjem, zato što se apsolutno niko, mislim, s te neke tačke gledišta samo organizovanje ne tim. Poštovani slušalci, ako ne pripadate onoj malobrojne grupi sresnika koji svoj stambeni problem mogu da reše pod uslovima koje nudi tržište, onda poruke ove emisije možda mogu biti jedan od načina na koji možete da razmišljate kako da dođete do svog krova nad glavom. Samorganizovanje ili udruživanje sa drugima koji imaju sličan problem može da bude posticajno za rešenje tog važnog životnog pitanja. Seriju 10 radi emisija Stanar posvećena je načinjem organizovanja građana u okviru projekta lokalne politike i urbana samuprava i proširana estetska edukacija i ugostila je brojne sagovornike i saradnike iz polja građanskog aktivizma i autonomnog stvaralaštva u oblasti kulture. Na ovaj način emisije problematizuju samorganizovanje ljudi koje se odvija na distanciji prema postojećim organizacionim i institucionalnim modelima i otvaraju prostor za invenciju novih načina proizvodnje sadržaja koji odgovaraju njihovim autentičnim potrebama. Da, treba da se čuje glas stanara i treba da čujemo jedni druge i zbog toga se i okupljamo oko naših aktivnosti i razmenjujemo naše iskustva, ideje, pokušavamo da artikulišemo i da rešavamo brojne probleme u oblasti stanovanja. Dragi slušalci, stanari, komšije, ukoliko želite da se sretnemo i da podelite svoje iskustva ili probleme stanovanja, pozovite nas ili dođite svakog petka u prostorije Centra za nove medije Kuda.org u Braće Mogin 2, gde se okupljamo između 16 i 18 časova. Naš kontakt telefon 021 512 227. S našim aktivnostima se možete upoznati preko web stranice http.detelinara.org. Stanar.